Egipta televida serio dum Ramadano En amigio de armea oficiro al judino. La dissendado de la egipta televida serio, la juda quartalo, ciu vespere je la fino de la fasto dum la tuta monato de Ramadano, provocas tre vigla in disputo in en la egipta gazetarum. temas pri uno el la serio i productita e chi el ciu iare giuste por Ramadano ca ispettita i fare de milioni da arab parolanto en la tuta mondo ti ai serio i cutime consistas el tri dec capitro giuste el la tago de Ramadano malgrau che tio causa malgioion ce ne malmultai islamai doctoroi spectado de televida i serio i farigis unu e la popular a ritoi de la Sancta monato. Fasto el sun levigio gis sun subiro, pregio en moscheoi almos donado, kai fasto rompa vespermangio anta o televida e crano. Do alla tradizia si volemo pri chiu fastas kai ne, aldonigis dum la lasta iardecoi u la cutima demando «Cion serion vi spectas?» La intrigo de la nuna pridiscutata drama serio La Iuda Quartalo disvolvigas ec de 1940 gis la meso de quindeca iaroi. Unu flanque estas tiui kiui laudas gin assertante che unua foie oni montras Egipta in judo in humanezze simpatia male alla tradizie antisemita i clichoi ali flanke estas tiui qui i plendas pri la presentado de judoi tro positive ie mal profito de la Egipta i roluloi Pli equilibre multa i assertas che tiu serio bone montras la plurismon de la tiama Egipta socio kai culturo, sed samtempe ili plendas pri la i fushoi, cae la neglectema presentado de la vivo en la tiama iuda quartalo de Cairo. Temis pri aparte strecia iaroi, cae la intrigo racontas la am rilaton inter la iudino Laila, filino de la stof commercisto Arono, cae la musulmano Ali, officiero en la Egipta armeo. Fone de la creo de la Israela Stato en 1940, de la Egipta milita attacco contra Ugi, cae de la revoluzio de libera i Egiptai officieroi en 1952, shainas che tia amo neniel povo supervenchi tiom da malfazilajoi. Dum la milito de 1940 Ali batalas en Palestino, kai la Israel armeo captas lin. En Cairo, en la iuda quartalo, audijas alarmo sireno, kai civi lojantoi, iudoi, cristanoi, kai musulmanoi, rifugias en la sinagogo, kie ciu, la usia credo, pregias pri propra savo. Dume la musulmana i frato identigas la egipta in judo in chi el cun laboranto in de la Israel zionisto en la occupazio de palestino kai attenzas la judan quartalon grava attenzo o casa sen la vendeio chi elai la laboras Quancam ne fisiche vundita in tiu terura tenso, si falas en gravan staton de depressio, Sia amato ali malaperis en la milito, cae sia frato casce veturis al Israelo por batali contra o Egiptuio, chi un laila firme consideras sia vera patruio. Chiam la musulmana i frato i fairigas la buticon de sia patro, la tuta familio perdas ciuin en spes fontoin. Laila estas devigita consenti e al tre ricia judo convertita all'islamo. Sed compreneble, chi el ciamo casa sen popola serio, io, last momente reaperas ali, chi u successis fuggi e la Israela prisono, ca malebligas male bligas la ge Tamen, gis la vercado de tiui cilinioi, oni nescias cio ocasos plue, sed sen dube acrai polemicoi pri la televida serio vigle dauros en la Egipta gazetaro almena ugis la fino de Ramadano.